devās lejā uz upi, lai paraudzītos, vai tīklā nav ieskrējusi kāda zivs. Zivis jāvelk iekams nokūko dzeguzi, Roņa sacīja. Viņa mundri lēkāja birkam priekšā pat aciņu. Tā bija šaura taciņa, kas aizvijās stāvus gar kalna apakšpusi cauri bērzu jaunaudzei. Roņa ielpoja tikko izplaukušo bērzu smaržu. Tik labi viss smaržoja. Smaržoja pēc pavasara. Tas viņu iepriecināja, tāpēc viņa tā lēkāja. Aiz roņas vēl īsti nepamodies nāca birks. Ja vien tur būs kādas zivs, ko vilkt, tu varbūt domā, ka mums būs pilns tīkls? Šai kalnu upē dzīvo laši, Raņa sacīja, būtu savādi, ja kaut viens no tiem nebūtu ielaicis mūsu tīklā. Un savādi būtu, ja tu māšēl drīz uz deguna neielēktu straujajā upē. Tas būs mans pavasara lēciens, Roņa skaidroja. Birks smējās. Pavasara lēciens, jā, šī taciņa tam ir kā radīta. Kā tu domā, kas to ir ieminis? Varbūt Matis, Roņa minēja, vēl dzīvodams Lāčalā. Laši viņam garšoja. Tie viņam patstāvīgi ir garšojuši. Te Roņa apklusa. Kas Matisam garšoja vai negaršoja, par to viņa negribēja domāt. Roņa atminējās nakts sapni. Arī to viņa gribēja aizmirst bet doma par to, kā uzmācīga mēslu muša lidoja atpakaļ un neatstāja roņu. Līdz brīdim, kad roņa ieraudzīja lasi, kas spirinājās un spīdinājās viņa izliktajā tīklā. Liels bija šis lasis, tas viņiem dos pārtiku daudzām dienām, un izvilcis to no tīkla, Birks apmierināts sacīja, Mašel, no bada tev mirt nevajadzēs, to es apsolu. Līdz pienāks ziema, Roņa piebilda. Bet līdz ziemai bija tālu. Kāpēc viņai tagad par to raizēties? Viņa negribēja vairs nekādu uzmācīgu domu, kas libinājās pakaļ kā mēslu mušas. Alā viņa atgriezās ar zarā uzdurtu lasi un, vilkdami nopakaļ vētras, nogāstu bērzu. Tas bija piesiets pie viņa ādas siksnām, un viņi smagi vilka to pa taku, kā vilcēja zirgi velka malkas vezumu. Viņiem bija nepieciešams koku materiāls. No tā būs koka trauka un citas derīgas lietas, tā viņi bija cerējuši. Birks bija apdarinājis bērza zarus. To veicot, viņš bija savainojis kāju un tagad no brūces spilēja asinis. Ejot uz taciņas palika asiņainas pēdas, bet pirkam tas nerūpēja. Par to nav ko uztraukties, brūcei jāsiņo līdz tai apnīk. Nē, esi nu tik pārdroši, Roņa sacīja. Varbūt te uzklīst kāds lācis, un savodis tavas pēdas sāk prātot, kur vēl var dabūt tik jaukas asinis. Birks smējās. Tad es viņam parādīšu tās ar šķēprokā. Lūvise, Roņi ieteicās. Viņa uz asiņojošās vietas mēdz likt izžāvētas baltās sūnas. Es domāju, ka mums tās jāsagādā, jo nevar zināt, kad tu nākamreiz iecirtīsi stilbā. Un tā viņa izdarīja. No meža viņa atnesa veselu klēpi balto sūnu un izlika saulē kaltēties. Kad Roņa pāradās mājā, Birks pacienāja viņu ar oglēs ceptu lasi. Un tā nebija pēdējā reize. Labu laiku viņi nedarīja nekā cita, kā vien ēda lasi un taisīja koka traukus. Izcirst kaut ko noteiktu nebija grūti. Viņi darīja to pārmaiņas, un tā neviens sevi nesavainoja. Drīz vien viņiem iznāca pieci lieliski koka kluči, kas prasīt prasījās, lai no tiem izgrib traukus. Daudz tādu vajadzēja, tā viņi bija nolēmuši, bet jau trešajā dienā Roņa iejautājās. Kā tu domā, Bir, kas ir nejaukāks, cepts lasis vai tulsnes plaukstās? Birks atteica, ka uz to viņš nevarot atbildēt, jo viens esot tikpat nelāks kā otrs. Lai gan vienu es zinu, mums vajag cērtamo dzelzi. Griezt ar nazi vien ir īsts verga darbs. Bet cita darba rīka viņiem nebija. Viņa pārmaiņas gan greba, gan grieza, līdz iznāca kaut kas līdzīgs traukam. Vairāk tādu savā mūžā netaisīšu, Birks atteica. Nu, es pēdējo reizi uztrīšu nazi, padod man to. Nazi? Roņi brīnījās. Tas ir pie tevis! Birks kratīja galvu. Nē, pēdējo reizi tas bija pie tevis, dod to šurp! Man nav naža! Roņi sacīja, vai tu nedzirdi, ko es saku? Kur tu esi to likusi? Roņi sadusmojās. Nē, kur tu esi to licis? Pēdējo reizi tas bija pie tevis. Nu gan tu melo, Birks teica. Klusēdam un sarūktināt viņu meklēja nāzi, visur, Alā iekšā un tās priekšpusē, ārpusē, un vēlreiz alā, tad atkal ārpusē, bet naži nekur nebija. Birks pameta vēsu skatienu uz roņu. Man liekas, ka es tev sacīju, ka bez naža mežā nav iespējams dzīvot. Tad tev vajadzēja to labāk pieskatīt. Roņa nepadevās. Starp citu, tu esi tāds mēslu vaboli, kas apvaino otru, kad pats dara nejaucības. Birks kļuva balss no niknuma. Lūk, Ak, tāda tu esi laupītāja meita! Tas izskatītos pēc tevis, to es redzu, un man ar tevi jādzīvo kopā. Tu vari to nedarīt, Borkas laupītāji. Roņa deva padomu. Dzīvo kopā ar savu nazi, ja vari to atrast, un pazūd kā divi deviņi. Viņa nu, pameta birku, niknuma asarām par visu vari spiežoties viņai acīs, lai birku neredzētu, Roņa dodusies mežā. Nekad vairs viņa negribēja birku redzēt, nekad vairs negribēja ar viņu runāt. Birks redzēja roņu nozūdam. Tas Birku vēl vairāk sakaitināja, un viņš sauca nopakaļ. Lai harpijas tevi aiznes, pie tām tu jutīsies kā mājās! Tad viņš ieraudzīja sūnas, kas mētājās pa zemi. Tas bija roņas muļķīgais izdomājums, un aiz niknumu viņš spēra tās prom. Zem sūnām gulēja nazis. Birks ilgi blēnz uz to iekams paņēma. Tik pamatīgi taču viņi bija izmeklējušies pa sūnām. Kā tagad nazis varēja tur gulēt, un kura vaina tā bija, ka tas tur gulēja? Sūnas visādā ziņā bija roņas vaina, tik daudz viņš zināja. Turklāt viņam bija dumja un netaisna un neciešama. Citādi Birks būtu meties roņai pakaļ un pateicis, ka nazis ir atradies, lai viņa dzīvo mežā līdz apnīk un atkal kļūst par cilvēku. Birks trīna nazi, līdz tas kļuva ass. Tad viņš sēdēja, turēja to un jūta, cik tas labi ieguļ plaukstā. Šis bija brīnišķīgs nazis, kas vairs nebija pazudis. Pazudušas bija vienīgi birka dusmas. Trīnot nāzi tās bija pārgājušas. Nu, taču viņam vajadzēja justies apmierinātam. Birkam taču tagad ir savs nazis, bet nebija roņas. Vai tāpēc Birks sajūt krūtīs tik savādu dūrienu? dzīvo kopā ar savu nazi. Tā Roņa bija teikusi. Un nu Birks atkal sadusmojās. Kur tad viņa pati dzīvos? Ne jau tādēļ, ka Birkam par to būtu kāda daļa, lai Roņa vācas, kur grib. Bet, ja viņa neatgriezīsies un pavisam drīz, lai tad vaino pati sevi, tad viņai lāčala būs slēgta bez žēlastības. To viņš gan labprāt būtu gribējis Roņai pateikt bet Mirks nedomāja skraidīt pa mežu un meklēt roņu, lai to pasacītu. Pienāks laiks, un roņa nāks lūgties un diedelēt. Un gribēs atpakaļ, un tad viņš to pateiks. Tev vajadzēja nākt agrāk, tagad ir par vēlu. Mirks izrunāja šos vārdus skaļi, lai dzirdētu, kā tie skan un noskurinājās. Tādi vārdi cilvēkam, kas ir viņa māsa? Bet Roņa pati bija izvēlējusies. Birks nebija dzinis viņu prom. Gaidīdams viņš mazliet ieēda lasi. Kad to ēda pirmās trīs četras reizes, tas bija briesmīgi garšīgs. Bet pat labam, pēc desmitās reizes kumosi it kā izauga mutē, un tos tik, tikko varēja norīt. Lai gan šis tomēr bija ēdiens. Ko ēda tāds, kas klīda mežā? Ko ēda roņa? Laikam jau saknes un zaļās lapas, ja viņa tādas atrada. Bet arī tā nebija birka bēda. Roņa varēja tur klīst līdz izdils, jo viņa jau laikam to gribēja, ja jau vēl nenāca. Stundas gāja un bez Roņas apkārt valdīja savāds tukšums. Kad nebija Roņas, Birks nevarēja atrast nodarbošanos, un savādais dūriens krūtīs lika vairāk sevi manīt. Birks redzēja pār upi ceļamies mīklu. Tad viņš atcerējās to reizi sen atpakaļ, kad viņš ar pazemes balsīm cīnījās par roņu. Nekad viņš roņai to nebija atgādinājis, un viņa laikam nemaz nezināja, ka ir tāda, ko balsis spēja pievilināt. Cik toreiz roņa bija netaisni izturējusies pret birku. Arī vaigā viņa toreiz iekoda tā, ka vēl tagad bija neliela rēta. Bet tomēr birkam bija patikusi roņa. Jā, jau kopš pirmās reizes, kad viņš ieraudzīja roņu, viņam tā bija patikusi. Bet to viņa nezināja. Arī par to viņš nekā nebija bildis un tagad bija par vēlu. Turpmāk viņš dzīvo salā viens pats. Ar savu nāzi. Kā Roņa spēja pateikt kaut ko tik nežēlīgi. Mīļuprāt, viņš būtu iesviedzināts upē, lai tikai dabūtu atpakaļ Roņu. Tagad viņš to zināja. Vakaros pār upi bieži cēlās mīgla. Par to nebija ko baļoties. Bet kas varēja būt drošs? Birgs domāja, ka tieši šovakar tā neietin mežu. Pāzemes balss tad varbūt atkal pacelsies no saviem dziļumiem. Kas tad pasargās roņu no viņu vilinātāju balsīm? Bet arī tā vairs nebija viņa daļa. Bet, lai būtu kā būdams, ilgāk tas vairs nebija izturams. Birkam jādodas mežā, viņam jāatrod roņa. Birks skrēja aiz elstamies, pa visām takām, un zināmām vietām viņš to meklēja, kur domāja roņai jābūt. Viņš sauca roņu vārdā, līdz izbijās pats no savas balss un baidījās pievilināt zinkārīgās, nežēlīgās, mežonīgās harpijas. Lai harpijas tevi aiznes, tā viņš bija saucis roņai nopakaļ, un no ar kaunu viņš to atminējās. Varbūt tā arī būs noticis, ar ieju roņas nekur nebija. Vai arī viņa būs devusies uz Matis pili? Varbūt Roņa pašlaik tupēja uz ceļiem Matis priekšā un diedelēja un lūdzās, lai varētu nākt atpakaļ un atkal būt Matisa bērns. Uz lāčeli diedelēt un lūgties gan Roņa nenāks. Nē, Matis bija tāds, pēc kura Roņa ilgojās, to varēja manīt. Kaut arī viņa negribētu izrādīt birkam. Tad gan Roņa būs priecīga. Tagad viņai būs kāds, kam uzvelt vainu, lai varētu atstāt lāčelu un to, kas bija viņas brālis. Ilgāk vairs nebija vērts meklēt. Birks atmet ar roku, nu viņam jāiet mājās uz savu alu un vientulību, lai cik drūmi tas būtu. Pavasara vakars bija tik skaists kā dieva brīnums, bet Birks to nemanīja. Viņš nejuta vakara smaržas un nedzirdēja putnu dziesmas. Viņš neredzēja zaļo zālu un puķis. Viņš vienīgi juta, ka no bēdām smeldas sirds krūtīs. Te Birks izdzirda, kad attālāk nāves bailēs zvied zirgs. Birks skrēja uz turieni, un jo tuvāk pieskrēja, jo mežonīgāk kļūst zviedzieni. Un tad norā starp eglēm viņš ieraudzīja zirgu. Tā bija ķēve, kurai no brūces krūtīs stipri plūda asins. Ķēve izbijās no birka, tā vismaz likās, bet prom nebēga, tikai vēl uztrauktāk iezviedzās, it kā savā nelaimē lūgtu palīdzību un glābiņu. Tavu nabadziņu, Birks ieteicās. Kas tev tik briesmīgi apstrādājis? To pašu mirkli viņš ieraudzīja roņu. Viņa izbrāzās no eglēm un seja viņai bija vienā sasarās. Vai tu redzēji lāci? Roņis sauca. Ai, Birk, viņš atņēma ķēvē kumeliņu, lācis to nogalēja. Roņa izmisus raudāja, bet Birks juta tikai vismežonīgāko prieku. Roņa bija dzīva, viņu lācis nebija nositis. Ne matis, ne mežonīgās harpijas nebija Birkam atņēmuši Roņu. Kāds prieks! Bet Roņa stāvēja pie ķēvis un skatījās, kā tā asiņo. Un tad viņā ierunājās lūvises balss, un viņa zināja, kas jādara. Roņi uzsauca birkam. Pasteidzies, atnes baltās sūnas, citādi ķēvi nosiņos pavisam. Bet tu, tu nevari te palikt, lai tev uzklūp lācis. Skrien, Roņi sauc, man jāpaliek pie ķēvis, tai vajag mierinātāji un baltās sūnas, bet ātri! Un birks skrēja. Kamēr viņš bija projām, Roņi stāvēja un turēja ķēvis galvu savās plaukstās. Cik labi vien prazdam viņa murmināja mierinošus vārdus, un ķēvis stāvēja mierīgi, kā ieklausīdamās. Viņa vairs nezviedz, varbūt vairs nejaudāja. Pār zirga augumu ik pa brīdim pārskrēja trīsas. Dziļu rētu lācis bija ieplēsis. Nabaga ķēvi. Viņa bija mēģinājusi aizstāvēt savu kumeliņu, bet nu tas bija miris. Un varbūt ķēve juta, ka lēnām un nepielūdzami dzīvība aizplūdīs arī no viņas pašas. Bija jau krēsla. Drīz iestāsies nakts. Un ķēju vairs nesagaidīs rīt, ja Birks nepagūs atgriezties, iekams nav par vēlu. Bet Birks atgriezās ar pilnu klēpi sūnu, un vēl nekad Roņa nebija redzējusi mīļāku skatu. To Birks kādreiz dabūs zināt, bet pašlaik gan ne. Pašlaik bija jāpasteidzas. Viņi lika baltās sūnas pie brūces un redzēja, cik ātri tās kļūst sarkanas. Tad viņi lika vēl sūnas, un pēc tam rāda siksnu piesēja tās pie ķēvis krūtīm. Viņa stāvēja mierīgi un ļāva tam notikt, it kā saprastama, ko bērni dara. Bet no tuvākās eglas savu galvu negaidīti pabāza rumpainīts, un viņš to nesaprata. Kam viņi tā dara? Tas sadrūms jautāja. Bet Roņi ar birku ieraudzījuši rumpainīti nopriecājās, jo zināja, ka tad lācis ir prom. Vilki un lāči vairās no visiem tumsas radījumiem. Nekādiem rumpainīšiem, putu troļļiem un pelēkajiem mošķuļiem, un nekādām harpijām nevajadzēja baidīties no plēsīgajiem zvēriem. Pietika ar tumsas radību smaku vien, lai lācis klusām nozustu meža biezoknī. Kumbaliņš rau, rumpēnītis sacīja. Nav vairs, pagalam, neskrien vairs. To mēs zinām, Roņa bēdīgi teica. To nakt viņi palika pie ķēves. Tā bija sargāšanas nakts un salšanas nakts, bet viņi par to nebēdāja. Viņi sēdēja zem kuplas egles un runājās par daudz ko tikai ne par savu nesaprašanos. It kā viņi būtu aizmirsuši. Roņa mēģināja pastāstīt, kā ieraudzījusi lāci nogalējām kumeliņu, bet apklus. Tas bija pārāk grūti. Tā jau atgadās gan Matis mežā, gan visos citos mežos, Birks sacīja. Nakts vidū viņa apmainīja sūnus uz brūcis, pēc tam brītiņu nosnaudās un pamodās, kad sāka svīst gaisma. Redzi, vairs neasiņo, Roņa iesaucās, Sūnas ir sausas. Viņa devās uz mājām, uz alu. Ķēvi viņa veda līdzi, to nevarēja atstāt vienu. Grūti un sāpīgi tai bija iet, bet tā labprāt sakoja viņiem. Rāpties kalnā viņa nejaudās arī tad, kad ir vesela, Birks ierunājās. Kur mēs viņu liksim? Netālu no alas starp eglēm un priedēm atradās avotiņš, kas deva viņiem ūdeni. Uz turien viņa aizveda ķēvi. Dzer, lai tu dabū jaunas asinis. Roņa teica. Ķēvi dzēra daudz un ilgi. Pēc tam Birks piesēja to pie bērzu, lai viņa paliek šeit, kamēr sadzīs brūce. Uz šeien neatklīdīs neviens lācis, par to es galvoju. Roņa noglauda ķēvi. Nebēdā neko, viņa mierināja. Nākamgad tev būs jauns kumeliņš. Tad Roņa ieraudzīja, ka no ķēvis pupiem tak piens. Šo pienu vajadzēja dzert tavam kumeliņam, Roņa sacīja, bet tu varētu dot to mums. No alas viņa atnesa koka trauku, tagad tas lieti noderēja, un Roņa slauca ķēvi un dabūja pilnu trauku. Ķēve izslaukta jutās atvieglot, un Birks priecājās par pienu. Mēs esam dabūjuši mājlopu, viņš teica, un mums jādod tam vārds. Kā tu domā, kā mēs viņu sauksim? Roņa gari neprātoja. Es domāju, sauksim viņu par Līju. Kad Matis bija maz, viņam bija ķēve vārdā Līja. Un viņi vienojās, ka Līja ir labs vārds ķēvei. Ķēvei, kas nemirs. Līja dzīvos, tagad tas bija skaidrs. Viņa saplūca zāli un atnes ķēvei un tā sāka kāri ēst. Tad arī viņa sajuta izsalkumu. Nu, vajadzēja doties uz mājām, uz zālu un ar kaut ko remdināt izsalkumu. Bet, kad viņa gāja prom, Līja pagrieza galvu un nemierīgi noskatījās bērniem pakaļ. Nebaidies! Roņa drošināja. Mēs drīz atkal atnāksim, un paldies tev par pienu, ko tu mums iedevi. Tā bija debesšķīga laime dzert atkal pienu, svaigu un vēsu, atvēsināt avotu ūdenī. Un viņi sēdēja laukumiņā alas priekšā un ēda maizi un dzēra pienu, un redzēja, kā uzlec saule vēstīdam jaunu dienu. Žēl, ka nazis pazuda, Roņi ieminējās. Tad Birks Beidzot izvilka nazu un ielika to roņai saujā. Un labi, ka tas atkal atradās. Tas tikai gulēja zem sūnām un gaidīja, līdz mēs izbārsimies un izstrīdēsimies. Labu brīdi roņa sēdēja klusi, tad ierunājās. Vai zini, ko es te sēžot domāju? Es domāju par to, cik viegli visu var sabojāt pilnīgi nevajadzīgi. Turpmāk mēs piesargāsimies no nevajadzīgā, Birks teica. Bet vai tu zini, par ko es te sēžot domāju? Es domāju par to, ka tu esi vairāk vērta nekā tūkstošiem nažu. Roņa skatījās uz birku un smaidīja. Nu gan tu runā, kā galīgi zaudējis saprašanu. Tā Lūvise dažkārt mēdza teikt Matisam,